semi tu quieres Christus. Hoc authentico testamentum confirmatum ADEO eo, post quadringentos ad et triginta annus facta est lex. Non eritum facit DE ave ad ed vacuandam promissionem nam si ex lege hereditas, iam non ex promise ione. Abrae autem repromissionem donavit eius, qui igitur let. Propter transgressionis posita est, donel quen ire semen cui promisera, ordinata per angelos in mano mediatoris. Mediata autem unius non est, Deus autem unus est. Lex ergo adversus promissa Dei, absit, si enim data est lex, quae posset vivificaret vera ex lege est justitia sed conclusit scriptura omnia sub peccato ut promissio ex fide Jesu Christi darito credentibus Deo Christus Respice Domini in testamentum tu med animas pauperum tuorum ne obnibiscavis infine Ex hoce Domine judica causam tuam, mimo est o pobri tuam. Alleluia, alleluia, Domine refugium factus est nobis a generazione et progenie. Alleluia. Dominus obestum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii secundum lucam, gloria tibi, in illo tempore domiret Jesus in Jerusalem, transibat per mediam Samariam et Galileam. Et cum ingrederetur quodam castello, ot cui runde edicem virile riposi, quis te longe et leva vocem dicentes, Jesu preceptor miserere nostri quos ut vidit exit, ite ostendite vos sacerdotibus, et factum est omierent mundate sunt. Unus autem exilis, qui vidit, quia mundatus estet, regressus est comania mania voce magnificans Deo, et cecedit in facie bante pedes Eo, gratias agens et higerat Samaritanus. Respondens autem Iesus dixit, non edece munda te sunt, et nove mobi Non est inventus, quod et require dire, et daret gloriam Deo nisi calienice, et aedili soge vade, quia fides tua te salvum fecit. Aus te Christum.